Black Boys Boyan Costova Boys Azerbaiyán Boys Santiago Boys Terofilia Boys huh? Querem ver-me má flex Te dou uma má fleco oh, Pero solo teño má flex Son homens má flex Me tiran pa pillar má flex Se volven os putos má flex Cando chegue cosmos má flex Gardan na espalda mostra reflex Querem ver-me má flex

Moito fanfarrón para gastar este mafeco E que ter permiso e eu Os bichotos metendo mafeco dentro do baño dos en dos Salen todo mafeco e billo enroscado no pantalón Esas tías queren verme ao mafeco Usarme vestir de dios Pero non teño mafeco no peito E solo guardo dunha gran ilusión sí. nos bolsos Os quero mandar para a mostra Quero ver o mundo De novo o sol não a papilha Se volver chega com os matos Quero mandar para Unha super a comprar maflecos estaban pasados Salgo me encontro todos os teus colegas mazo e maflecaos Queren fleco, queren problema, queren un altercao Eu paso má fleco porque vexo que están algo tocaos Eu vexo todo día con fleco, vexo que son uns putos flecos O día que me má fleco, non xos deixo ni no recuerdo Estou violenta de tanto fleco, estou xa farto de tanto fleco Vou a joderme unha pega de whisky, a ver se me calmo, me quedo fleco Vou xa que costoba, che traio má fleco Thank you. poção mágica, panoramas desvestidos, escaneando página né? a página, 30 livros dia, baile, o cérebro mundial, enquanto morre livre entra um novo teleporte, o conhecimento como confederação hidrográfica, o conhecimento como embalse hidroelétrico, achar o ovo para matar a truta, um lugar qualquer, como todos. Não é difícil num lugar qualquer, como todos, digitalizando tudo. Como todos, introduzindo a data da temperatura, introduzindo a captcha de apelido, um patrão estabelecido, uma firma multiprocessada. É um arrecife de coral e mentes humanas é sua produção agregada. Sana, Chirios, Bach, Nula, Freud. Establecimiento. Localidad. Número comercio. Fecha, hora. Número tarjeta. Número operación. Un lugar abierto Un es secreto. propio propio es secreto. Un um lugar Catástrofes Catástrofe 10. La mítica imagen de 6 segundos. eficiência retrospectiva, pacificada especificada, sexagama vectorizada, uma de coral de mentes humanas sua produção agregável. podemos sublevarnos. No nos piden nuestra opinión. Da igual lo que deseemos y que estemos de acuerdo o no. simple hecho de que sea un muro y que yo sea tal vez demasiado débil, no es una razón para que yo me someta. Sí. Podemos quedarnos con los brazos cruzados, midiendo las dimensiones de nuestras prisiones. Nosotros y vosotros con nosotros. Y como de todas formas no paráis de repetirnoslo... que nos estamos pudriendo en vida, entonces, ¿por qué no cambiar de posición? ¿Por qué no... Joder. Fuck. Puta merda, Jamoto. Me cago en Dios, es al un vous Sacos de merda Grandes, pequeñas, Petito, euh, normal, merdas, merdas moles. Merdas moles. Menos que nada. O las B, dichas moles. Canallas, lo carajo. Eh... Preferen que vos traten en femenino ou en masculino? Carellos de merda. Maltecidos, malfolios. Sí? Enraballa vos a mãe, enraballa vos o pai, enraballa... Quen quiseres máis? Deixádonos en paz con todos os discursos de merda. Cobardes. Lambecus. Lambecús. Dios, hostia, joder. chao. Olá. Ola, me Marco eh, levo vindo en Porriño dende fai ano e medio, máis ou menos. Vivo preto de Frigolouro. A min o, o sonido que me molesta, por desgracia, os, o chirrío dos porcos cando os van, debe ser o, o punto final, o último chirrido que din eles, pois <laughs> é o que último que escuito eu tamén e a verdad que faise insoportable porque da igual, son as 3, 3 e media, 4 da mañán E agora que afres un pouco a ventana para poder dormir por tema da, da calor, é insoportable escoitalos cando as, que hasta quedas dormido despertante co chirrido. Eu son Manuel Delfín, eu dedico a vender cupóns da 11. Un sonido que, que, que non lle pega a porriño, sería o sonido dos cerdos, da matanza dos cerdos aí, non lle pega isto, é eh? unha cousa moi contradictoria, verdad? eses animales aí gritando, porque claro, todo o mundo asimila matanza, matadero de porriño, os porcos de porriño. Pues yo eliminaría eso. from the o t r s i e from the o t r side. ら。タン for, for, for it. For, Tom, Tom, for it. Tom. That. Mm-hmm. there. There. There. うん。 Mm-hmm. Huh? Se comigo e doile liadoura Moito de xexe e amado leliadora Que vostede se a meu lado e doile liadora Leli, leli, par Deus, leli, leliadora Ben sei eu que non dis leli e doi leliadora ben seieu que non dis l'Eli, l'Eliador venía no dormía y e cuidava, e meu amigo llegaba, e meu amigo, e amigo venía. e meu amigo llegaba e de amor también decía, también cantaba. adora Que te vexe conmigo e doile adora Moito de e amado le adora Que te vexe a meu lado e doile Ben selle eu que eu non dis Lelia doi Lelia doura Ben selle eu que non dis Leli Lelia doura O demo é que eu non dis Lelia E doi Lelia doura fallita, non dormia, non dormia, il mio amico venia, non dormia e guidava e guidava, e mio amico cegava.